بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا تنروار بلازر دي موتر نفضيم تاكتي السلام عليكم ورحمة الله Të gjitha falëndrimet, lavdrimet, adhurimet tona i takojnë Allahut të Madhëruar, vetëm atë falënderojmë, vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Lavdata dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët dhe të gjithë ata që e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Jemi edhe sonte në takimin e radhës në ciklin e ligjëratave tona me temën betimet hyjnore. Do të thotë, do të flasim për ato sure, ato ajete, ku Allahu xhelle ve ala betohet. Dhe kemi thënë se këto betime janë shumë të rëndësishme, ngase na tregojnë për rëndësinë e temës, na tregojnë për, do të thotë, madhështinë e asaj që për të Allahu tebareke ve teala betohet. Ngase betim fjala e Allahut xhelle ve ala është fjalë e madhe, dhe ne duhet ta madhërojmë fjalën e Allahut tebareke ve teala. E në veçanti, kur fjala e Allahut xhelle ve ala është e shoqëruar edhe me betim. Kemi thënë se Allahu xhelle ve ala betohet në gjëra të ndryshme, dhe betohet do të thotë për tema të mëdha, tema tejet të rëndësishme. Prandaj ne në këtë aspekt duhet të përfitojmë dy gjëra me rëndësi. E para, të analizojmë dhe meditojmë për ë në çfarë Allahu betohet, në çka Allahu betohet. Kemi pa se Allahu xhelle ve ala betohet në Kur'an, betohet Allahu tebareke ve teala në krijesa të caktuara e kështu me radhë. Dhe Allahu xhelle ve ala për çfarë betohet, temat. Kemi pa se disa tema kemi marrë dhe këto tema që Allahu për to betohet duhet t'u kushtojmë vëmendje të posaçme, ngase janë tejet të rëndësishme. Sonte jemi në takim me betimin në surën El Buruxh, një sure e Mekës, e cila ka zbritur në një situatë tejet të vështirë për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, i cili ë do të thotë po vazhdonte me misionin e tij, po vazhdonte me detyrën e tij si pejgamber i Allahut tebareke ve teala dhe kurejshët e Mekës po vazhdojnë me trysnitë, me dhunën, me presionin, me agresionin dhe forma të ndryshme të imponimit për me e lëshu rrugën e Zotit tebareke ve teala edhe mbi besimtarët që të heqin dorë nga pasimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Periudha e Mekës ka qenë periudhë shumë e komplikuar, shumë e vështirë, do të thotë ka qenë shumë e dhunshme, ka pas presione me të vërtetë shpeshherë të pakuptueshme, e vështirë të perceptueshme. Andaj suret që kanë zbrit në Mekë kanë një kanë një përmbajtje me të vërtetë shumë specifike, për shkak se e ushqejnë besimtarin dhe besimtaren me bindje, me besim që të jenë të qëndrueshëm, stabilë në rrugën e Allahut tebareke ve teala, të pathyeshëm karshi sfidave, problemeve, presioneve të caktuara. Në këtë periudhë Allahu xhelle ve ala shpeshherë flet për ngjarjet në të kaluarën, do të thotë qoftë në kuptimin e shkatërrimit të agresorëve, dhunuesve, keqbërësve, por edhe në anën tjetër për për triumfin dhe për për për stabilitetin që e patën besimtarët dhe besimtaret në rrugën e Allahut tebareke ue teala, që realisht me tërë këtë histori të shpalosur të inkurajohen besimtarët dhe të gjejnë një lloj ngushëllimi dhe të marrin shembullin e duhur se si duhet qëndruar, si duhet do të thotë e, e, e përballuar sprovat e kësaj dunjaje, edhe momentet kur do të thotë njerëzit kanë qasje armiqësore karshi këtyre njerëzve, karshi këtij komuniteti, thjesht për faktin veç pse këta besojnë Allahun tebareke ue teala. Andaj dhuna që ushtrohet për shkak besimit është nga format më të këqija të dhunës. Madje shpeshherë ka dhe pasoja shumë shumë më të vështira, më më të rënda se kur motivi për këtë dhunë është ndoshta i natyrës tjetër. Andaj Allahu xhel-le xhelaluhu në këtë surën El Buruxh flet për një ngjarje vetëm. Flet për një ngjarje vetëm. Dhe ka disa sure në Kur'an që realisht trajtojnë një ngjarje. Dhe kur Allahu xhel-le xhelaluhu në një sure trajton një ngjarje, kjo e ka një domethënie specifike. Do të thotë se këtë ngjarje e gjin këtu të kompletuar. Prandaj nëse don me ditë për këtë ngjarje, fokusohu në këtë sure. Për shembull, nëse nëse dëshirojmë me kuptu tamam si duhet, komplet si duhet, ngjarjen e Jusufit alejhi selam, E e lexojmë suren Jusuf. Pse, ngase Allahu tebareke ue teala, për ngjarjen e Jusufit ka folë vetëm në suren Jusuf, në asnjë sure tjetër. Jusufi a.s. është përmend edhe në disa sure tjera, por në vazhdën e pejgamberëve, jo si rast. Ndërsa si ngjarje, çfarë i ka ndodhë Jusufit alejhi selam, që nga e, vogjlia, e deri në, domethënë, e, e, e, vdekjen e tij, e kemi në suren Jusuf. Aty Allahu flet për Jusufin a.s. Edhe në këtë sure Allahu xhel-le ue ala suren Buruxh, Allahu betohet në disa krijesa madhore dhe pastaj shpalos një ngjarje që ka ndodhur sipas historianëve, jo larg nga koha e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Jo larg nga koha e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do thotë kjo ngjarje nuk ka ndodhur shumë thellë në histori atje, por ka ndodhur ndoshta ndoshta nuk tejkalon një shekull apo edhe më pak se një shekull, sipas shumë historianëve, nga koha kur është dërguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Andaj si ngjarje ishte e freskët. Dhe nuk përjashtohet mundësia se për këtë ngjarje kanë dëgjuar arabët, për shkak se kanë ndodhur në afërsi të tyre. Domethënë sipas edhe studiuesve, edhe vendi ku ka ndodhur kjo ngjarje ka qenë afër gadishullit arabik, jo larg prej tij. Prandaj edhe në kuptimin kohor, edhe në kuptimin gjeografik ka qenë afër me Populli i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çfarë është kjo ngjarje? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përmend hadithin e gjatë është ai, po dua ta shkurtoj shumë. Do thotë flet për një mbret tiran, agresor, i cili do thotë ë ë pretendonte se është Zot, se është hyjni dhe detyronte njerëzit që t'i përulen dhe të adhurojnë. për ta fuqizuar këtë pushtet të tij dhe këtë agresion, ai përdorte gjithçka, madje përdorte edhe magjistarë, të cilët realisht e përdornin magjinë për të frikësuar njerëzit, për t'i tmerruar ata që t'i binden këtij mbreti. Ishin në shërbim të plotë magjistarët. Dhe ai kryemagjistari më i madhi, do thotë ishte plakur. Dhe hetonte se koha e tij po mbaron. Çfarë bën? Kërkoi nga mbreti që t'i sillte një djalosh që t'ia mësonte atij magjinë. Që ai tash të vazhdonte tutje, do të thotë traditën e kësaj magjie. E sollën një djalë, gjetën një djalë të mençur, të formuar dhe ishin të bindur se ky është ai që do ta luante rolin si duhet. Dhe dhe djaloshi vente ditë për ditë të mësonte nga magjia. Mirëpo rrugës duke ardhur, nga shtëpia e tij, deri te magjistari, Një ditë e rastis me u fut në një shpellë. Dhe aty pa një, do të thotë njeri të devotshëm, besimtar, s'e kishte parë asnjëherë. Kush je ti? Kështu me radhë, dhe ai i fliste për besimin e Allahut tebareke ve teala. Dhe djaloshit i bënte përshtypje kjo fjalë, ngase ishte në përputhje me natyrshmërinë. Dallonte shumë nga magjistari. Djaloshi e kupton se magjistari gënjen, mashtron. Mirëpo, ai nuk dinte tjetër, Dhe donte që të përfitonte, që të kishte një të ardhme të ndryshme, afër mbretit e kështu me radhë. Mirëpo, e, plaku i devotshëm e këshillonte, dhe filloi që besimi të depërtonte thellë në zemër të besimtarit. Sidoqoftë, ditët kalonin, edhe ky djalë ishte ende në hamendje, e, e dinte se ky burri plak i devotshëm e ka mirë, por donte diçka ende më bindëse. Një ditë domethënë ndodhi që e, njerëzve ua kishte zënë rrugën një kafshë e madhe. Kushedi çfarë kafshe, asokohe njerëzit nuk kishin mjete me e luajt kafshën. Ky çfarë thotë, tash ka ardh koha që ta testoj kush e ka më mirë. A, ai plaku i devotshëm, apo magjistari. E kapi një gur edhe e goditi kafshën duke përmend emrin e Allahut, jo emrin e mbretit. Do të thotë, e tha kështu, o Zot. Ai nuk dinte për nuk dinte për Zotin dhe tha e, e thirrte Zotin xhel-le xhelaluhu. E tha o Zot, nëse nëse mësimi dhe çështja e plakut të devotshëm është më e dashur te ti Ma dëshmo këtë duke e largu këtë kafshë nga rruga. E goditi kafshën me guri dhe kafsha u rrukullis e ngordhur, ra poshtë, u hap rruga, njerëz u mahnitën. Filluan të flasin e kështu me radhë dhe mbreti filloi që të ndihet krenar se djali që pritej që të ishte afër tij tashmë veç po fillon që të ketë një ndikim tek populli. Por ishte befasia se ky djalë nuk e bëri këtë n'emën t'mbretit. Mbreti kur e ndëgjoi këtë filloi me qesh, thotë, "Qenka mirë, kena bo përzgjedhjen e duhur." I tha, "Po, po, veç s'e ka bo n'emën tënd. N'emën t'kujt e ka bo?" Tha, "Ka bo n'emën t'Zotit, të Allahut." Posa dëgjoi ky emrin e Allahut filloi të dridhej. E dinte se, si duket tash erdh koha që po kontestohej pushteti, po binte se Allahu xhelle ue ala. A ky e dinte kush është Allahu xhelle xhelaluhu? Edhe i tregoi ky djali punën e këtij plakut, çfarë ka ndodhur, çfarë i tha plaku. Tha, sot djalosh ti je n'një pozitë t'veçantë. Për këtë që ka ndodhur ki m'u sprovu. Mundësisht mos trego për mua ku ke msu. Mirëpo, ndodhi çfarë ndodhi dhe ai, domethënë, ë djaloshi u detyru me tregu për plakun, e zunën plakun, e ekzekutuan. Çfarë ndodhi? Një ministër i afërt me mbretin ishte i verbër. Kur dëgjoi se ky djali po shëronte të smurit, do thotë po largonte plagat, në emën të Allahut xhelle xhelaluhu, shkoi tek ai me, me plot dhurata. Djaloshi i tha çfarë janë këto, tha këto janë dhurata nëse ti m'shëron mua, dhe m'i kthen sytë. Tha unë nuk shëroj, Allahu shëruesi. Beso në Allahun, lutë Allahun, Allahu xhelle xhelaluhu ta kthen t'pamurit. Shumë thjesht. Djaloshi nuk e përdorte këtë mundësi që të bënte rrëmujë, kaos, ë përmbysje pushtet. Jo, ai ishte ulur i bënte mirë njerëzve, asgjë më tepër. Po njerëzit e donin besimin, ngase natyrshëm. Ministri u ske u skajua n'një qosh e luti Allahun dhe, o Zot kum gabu më fal. Në ty besoj, te ti po kthehem. Po të lutem, më shëro, ia ktheu Allahu xhelle ue ala shikimin. Kur u kthye, do të thotë ministri tek mbreti, e pa që ky po sheh. Tha, kush ta ktheu shikimin? Tha, Allahu. Tha, kush të ka dhënë të drejten të kesh zot pos meje? Allahu. Atëherë e pa mbreti se puna po bëhet e madhe, po del nga kontrolla, edhe këshilltart, këshilltart, domethënë matrapaz që veç përfitojnë materialisht, n'vend se me e këshillu që të kthehet tek Allahu xhelle ue ala. I thanë nuk ki tjetër zgjidhje pos me fillu me ekzekutim. Edhe e ekzekutoi ministrin, e vrau, ndërsa djaloshin, deshi me përzgjedh një mënyrë tjetër me ekzekutu. Ia dha një grup ushtarësh dhe i tha ushtarëve, vendoseni në majën e filan kodrës. Kur mrrini në atë kodër, thirrni atë njëherë që të hjek dorë nga besimi, në qoftë se hjek, ktheni, ngase mbreti kishte nevojë për këtë djalë. Andaj nuk donte me ekzekutu, donte me dhënë mundësi, i duhej. Kur shkuan në majë të kodrës, Nga shtizët e mia. Apo, i thirr njerëzit masë, unë e dalë atje. E merr një shtizë, edhe harkun tim. E tërhjek shtizën nga harku, dhe para se me lëshu, thush Bismillahi Rabbil Gulam. Thush, në emrin e Allahut, Zotit të djaloshit. Qysh ta thuj publikisht? Edhe, po, kur e thua këtë, ki me mytë mua, apëtën. Që ka Allahu xhele ue ala që ky djalë të bije dëshmor në emër të kauzës së besimit. Por, për te i kësari që ka e ndajshte, se derisa ishte në emër mbretit, s'ke çfarë t'i bënte, njerëzit i doptë. Mbretit duke menduar, mbret me djelet, i dhëm pas pushtetit, i habitur, i dehur pas pushtetit. mendonte se kjo metodë do të ishte efikase, masi djali po i thonte, edhe harrohet puna e djalit, edhe rahat është për do kohë në çështjen e pushtetit. Njerëzit u tubuan, edhe pse disa kishin besuar me herët, po shumica e njerëzve ende ishin në besimin e hershëm. U tubuan njerëzit edhe e ngreu, domethënë mbreti, i, i respektoi udhëzimet e djalit, Tha në emrin e Allahut, Zotit të djaloshit, e tërhoqi shtizën, e goditi djalin, edhe ai duke ra shehid në emër të Allahut, vdiq apo. U gëzua mbreti, rrethi tyre, po, por gëzimi tyre nuk zgjati gjatë apo. Çfarë ndodhi? Njerëzit kur e panë këtë çështje, tha me kon ky Zoti, e kish vrarë vet. Pse u desh me përdor emrin e Allahut? Edhe filluan njerëzit në masë të madhe me besu. Filloi situata me dalë pi kontrollit, rrëmujë e madhe kështu me radhë, edhe mbreti vendosi që të hap një gropë të madhe. Një gropë të madhe, edhe ku të ndezë një të ndezë një zjarr të madh, ku vazhdimisht e ndezte zjarrin, vazhdimisht e ndezte zjarrin. Që mos të fikej fare, as mos të zbutej fare. Dhe kush që besonte në Allahun xhele ue ala, e hodhte me përqeshje e nënçmim në atë zjarr. i digjte. Madje thotë pejgamberi s.a.v.s. një nënë kishte një djalosh, djalë të vogël, një fëmijë, një foshnjë në dorën e saj. Dhe subhanallahu, domethënë dhimbshmëria e nënës. Për veti nuk i dhimsej jeta fare, por si këtë fëmijë me hudh. Filloi ka pak me u hamend këtë çështje. Allahu xhele ue ala i qëllin Domthon, e mëson me fol kur do kur ai don. E bëri që kjo foshnje me fol duke i thënë nënës nënë, mos u dorëzo, ngase ti je në të vërtetën. Edhe shpërblimi yt është xheneti. Kur e panë këtë mrekulli, foshnja po flet, e panë se Allahu xhele xhelaluhu do thotë po i përgëzon. Edhe këtë e mbytën së bashku me fëmijën dhe ishte një tragjedi edhe një terror i papar. Do thotë që u dëgjua larg, do thotë tmerri i kësaj ngjarje. Por as mbretit nuk i shkoi shumë dhe ra pushteti i tij dikur më vonë. Andaj për këtë ngjarje, për këtë, domethënë, unë e bëra pak si rrëfim se hadithi i pejgamberit është ende më i, domethënë më i plotësuar, por mos me zgjat, desha me bo si rrëfim, me tregu do të thotë surja Buruxh, surja Buruxh për çfarë ngjarje flet apo. Andaj Allahu xhele ue ala komplet ngjarjen që ka ndodhur e përmend në disa rreshta. Normalisht jo me këto detaje, po Allahu përmend atë pjesën e domthon keqtrajtimit edhe ekzekutimit, domthon çnjerëzor, jo human, shtazarak, edhe çfarë qasje kishin ata karshi besimtarëve. Ngase kjo që ishte që t'i bëjë mësim edhe besimtarëve, që qëndrojnë n'rrugën e Allahut. në Mekë meqë keqtrajtoheshin, privoheshin nga të drejtat elementare për t'u thënë besimtarëve në Mekë, ka pas njerëz që e kanë paguar shumë më shtrenjtë se ju çmimin e besimit. Kanë paguar në forma të ndryshme më njerëz çmimin e besimit. Dhe mos u zbrapsni, bëni sabër. Por edhe me i thënë kurejshve se shikoni ata që realisht i kanë keqtrajtu besimtarët çfarë i ka gjetë. Ku është përfundimi i tyre? Çka Allah thot për ta? Do ishte një mësim i madh i gjithanshëm. Surja el-Buruxh. E tash të kalojmë tek komentimi i surës El Buruxh, që të shohim se në çka Allah betohet dhe për çfarë Allah betohet xhele xhelaluhu. Kjo ngjarje ishte e rëndësishme për të na vendosur domon në ngjarjen e surës El Buruxh. Allah thotë was samai dhatil buruxh. Was samai pasha qiellin, Nuk është hera e parë që Allahu betohet në qiellin. Kena marrë edhe tjera sure ku Allahu xhele ue ala betohet në qiellin, në një pjesë të qiellit. Prandaj kemi thënë se qielli është krijesë madhështore, dhe është një tregues i madhështisë së Allahut tebareke ue teala dhe i i dhe dhe dhe, dhe, dhe i superfuqisë së Allahut tebareke ue teala. Qielli tregon do thotë për madhështinë dhe madhninë e Allahut tebareke ue teala. A dhe Allahu xhele ue ala në fillim të kësaj sure, do thotë po fillon me një krijesë madhështore, Domethënë, i keni pa ato e, nëpër kufi, për shembull, ose, ose vende të caktuara, ka aso, domethënë, ngrehina të ngritura, ku vrojtohet situata poshtë atje. Kjo është burxh. Edhe, edhe, edhe, edhe, edhe rrokaqiejve të nalë, domethënë që janë të nalë shumë, i thohet burxh, kupton. Burxh. Shumësi buruxh. Allahu flet don për burrugj. Kush janë burrugj? Yjet apo edhe stacionet e caktuara të lëvizjes së diellit të hanës në qiell apo për procese madhështore Allah betohet, për yjet e mëdha, për diçka që është shumë lart mbi ne. Diçka që na na na na përcjell nga lart. Ues semai dhatil burrugj. Shiko, sura, sura Buruj flet për një lloj për një lloj përcjellje. Flet për një lloj regjistrimi të caktuar. Do ta hetojmë gjatë surës edhe kjo është e qëllimt, veçanërisht lidhet ngushtë me ngjarjen që sapo e rrëfeva. Don, was samai dhatil buruj. Allahu xhelle ue ala betohet në qiellin me yje dhe qiellin që ka stacione e posaçme ku realisht lëviz dielli dhe hana dhe lëvizin yjet e tjerë me lejen e Allahut te bareku teala që dëshmojnë madhështinë e Allahut xhelle ue ala dhe se çdo gjë ndodh me lejen e Allahut te bareku teala dhe ju që jeni në tokë shikoni sa të vegjël jeni në krahasim me krijesat e Allahut te bareku teala që atij i nënshtrohen i përulen dhe Allahu betohet në krijesat që atij i përulen që atij i nënshtrohen që respektojnë urdhrin e Allahut tebareke ue teala që janë shumë shumë shumë më të fuqishëm më të mdhej se ne. Ne në raport me këto yje nuk jemi asgjë, nuk shifemi fare. Madje toka është shumë e vogël në krahasim me ato yje. Jo ne që jemi pjesë e tokës. Shikoj është një hyrje me me me me me domthon me nuanca të madhërimit ndaj Allahut tebareke ue teala. Wal yawmil maw'ud. Allahu betohet në qiellin Në, në, në atë çka është më e larta diçka. Diçka që është shumë lart. Pastaj çka betohet? Uel jeumil meuud, edhe Allah betohet, betohem në ditën e premtuar. Cila është dita e premtuar? Dita e gjykimit. Betohet Allah në ditën e gjykimit. Shikoni kët kët rrjedh subhanallah interesante. Betohet në qiellin që thash e ushqen zemrën madhërim ndaj Allahut tebareke ue teala përulje. Kokëulje para kësaj madhështie, para kësaj madhërie, para kësaj force të madhe. Pastaj Allahu xhelle ue ala thot: "Wal yawmil maw'ud." Betohem në ditën kur keni me ardh tek Allahu tebareke ue teala. Ku do të shkoni? Ku do të ikni? Ku do të fsheheni? Do të dilni tek Allahu xhelle ue ala dhe të japni llogari për punët e juaja. Kjo është dita e premtuar, ju kam premtu. E Allahu thot inna Allaha la yukhlifu al-mi'ad. Allahu nuk e then premtimin. Dita e gjykimit do të ndodhë. Dhe kemi cek disa herë. Se Allahu xhelle xhelaluhu kur flet për ditën e gjykimit në Kur'an, flet shpesh herë për këtë ditë në formën e kohës së kaluar. Në formën e kohës së kaluar. Pse? Ajo s'ka ndodhur. Qysh ka mundësi me folë për një ngjarje që në të ardhmen ka me ndodhë, me folë për të ardhmen në formën e të kaluarës. Kjo mund të jetë edhe një lloj lëshimi gramatikor. Nëse e kthejmë në jetën e përditshme tek ne. Por jo, absolutisht. Allahu tebareke ue teala flet për ditën që do të vijë në formën e kohës së kaluar për të treguar diçka. Prej asaj që Allahu do me tregu është se këtë ditë merrne të kryme. Domethënë sikurse ka ndodhur, apo e po qashtu edhe ka me ndodh. S'ka më, s'ka më kthim prapa. Nuk ka anulim të gjykimit. Domosdo do të ndodhë dita e gjykimit. Ju kam premtu dhe kështu do ndodhë. Çka na ka premtu Allahu xhel-le ue ala në këtë dit? Shumë sene na ka premtu. Njëna nga to që na ka premtu, fe men ja'mel mithkale dherretin hajren jereh, ue men ja'mel mithkale dherretin sherren jereh. Edhe kush bën mirë, sa grimca, ka me e gjet. Edhe kush bën keq, sa grimca, ka me e gjet. Prandaj ai që bën keq, sa grimca, nuk pendohet tek Allahu xhel-le ue ala. Vdes e shkon tek Allahu me këto grimca. Allahut, ka me e gjet. Paramendoni ju o Kurejsh me dalë para Allahut tebareke ue teala me këto punë kaq të shëmtuara të luftimit të fesë së Allahut e të pengimit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e të keqtrajtimit të njerëzve të shkretë, të dobët, që nuk kanë askënd t'i mbron. Si mendoni me dal para Allahut me kët? Domthon zullum. Jeumil meud, kjo është dita që jua ka premtuar Allahu tebareke ue teala. Wa shahidin wa mashhud. Kjo pjesë, simbas shumë dijetarëve konsiderohet si një nga betimet më gjithëpërfshirëse, më të çuditshme në Kur'an. Wa shahidin wa mashhud. Çka është shahid wa mashhud? Allahu thotë dhe betohem në shahid në dëshmitarin wa mashhud dhe në atë që për të dëshmohet. Betohem në dëshmitarin dhe në dëshminë që për të dëshmohet. Pastaj ka me dhjetra mendime të dijetarëve se kush është për qëllim dëshmia e kush është për qëllim dëshmitari. Mirëpo gjitha këto komentet e dijetarëve, edhe pse janë të lloj-llojshme, do të thotë nuk janë në kundërshtim me tjetrën. Ato e pasurojnë kuptimin e këtij ajeti. Prandaj kanë thënë dijetarët e tefsirit se në këtë pjesë Allahu betohet në krejt çka ka. Në gjithçka. Edhe Allahu është dëshmitar e pejgamberi është dëshmia e tij. Edhe pejgamberi është dëshmitar e ne jemi ai që për ne ka me dëshmu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Andaj gjithkush është dëshmitar edhe është dëshmi në formë të caktuar. Edhe ne jemi dëshmitar të Allahut në tokë. Ne dëshmojmë Se Allah është la ilaha illallah. Pra gjithçka hin këtu. Shiko, Allahu betohet në krejt çka ka. Në tërë atë që ekziston, kësi betimi nuk ka në Kuran. Prandaj, shikoni të, të nderuar, vllezër e motra. Rasti është i ndjeshëm. Rasti është i ndjeshëm shumë. Rasti ka të bëj me, me keqtrajtim, me dhunë, me ekzekutim çnjerëzor, të njerëzve të pafajshëm, Sikurse vazhdon ajeti më poshtë, do ta trajtojmë më poshtë, po nuk kishin asnjë faj tjetër, asnjë, asnjë problem, përveç se, illa en juminu billah, veç se kanë besu në Allahun xhelle ue ala. A për këtë me i djeg? A për këtë fmijën me hudhë, të pafajshëm? Prandaj Allahu xhelle ue ala, po betohet për një mesazh që do t'ua dërgon më poshtë. çka është kutile ashabul uhdud. Domthon Allahu xhelle thot vaj halli për ta, mjerë për ta. Kutile ka kuptim edhe të mallkimit. Domthon se ata kanë bërë aq vepër të tmerrshme sa që nuk kanë hise në rahmetin e Allahut, nuk kanë hise fare në mëshirën e Allahut, mëshirë e cila ka përfshirë gjithçka. En nari dhati l'waqud. Çfarë çfarë ndodhej në çfarë çfarë ndodhte në në ato gropa të mëdha? En nari dhati l'waqud. Do thot ata që njerëzit e, e këtyre gropave hendeqeve don dhe zjarrit me lëndë djegëse. Don edhe zjarr futën n'te dhe këtë zjarr e mbanin vazhdimisht të ndezur, vazhdimisht të ndezur. Nuk ngopeshin së dënuari Subhanallah, kush e di çfarë mllefi është grumbulluar te këta njerëz, nuk ngopeshin së djeguri njerëz. Paramendoni. Mjafton, mjafton një zjarr me mbyt njerëz. Jo, ata ndezin gjithmonë si dhatil waqud. Allahu thotë domun zjarri që në vazhdimsi i hudhe lëndë djegëse që të shtohet, të shtohet, të shtohet, në atë kuptim është një është një simbolikë e mllefit të grumbulluar, ata që nuk ngopeshin nga dënimi. Njerëz të pafajshëm, të shkretë, gra, burra, pleq, të pafajshëm. Krimi i vetëm ishte se nuk pranonin që ta adhurojnë njerin, ti je njeri, ok, ti udhëheqës jonë, na udhëheq, të bindemi, respektojmë urdhnat, por zoti nuk je, ne kemi zot Allahun xhele xhelaluhu, kaq ishte krimi i tyne. Edhe për t'i nënçmu këta besimtarë, do të thotë për t'i përbuz, për të kriju, për shkaktuar një lloj dënimi psikologjik, para atij fizik, ishin ulur rreth domethënë këtyne hendeqeve, idh hum alejha kuud, ve hum ala ma jefalune bil mu'minine shuhud, edhe ishin dëshmitarë, vetë, Deshtën me sytë e vet me u bind qysh po djegën poshtë, subhanallah. Kaherë për shembull kemi pa, ka mbreti i caktum, apo ka uh, udhëheqësi i caktum, uh, gjykatës që nxjerr vendimin, ekzekutimin e vendimit, s'merret me atë punë ma. Po ja, njerëzve që kanë këtë punë, ata ekzekutojnë. Këta nuk ishin kështu. Këta nxorën vendimin për ta, Dhanë urdhnin për ta, edhe ishin dëshmitarë të vazhdueshëm se çka po ndodh aty. Dashtën me pa me sytë e tyne ka vuajnë, ka digjen, ka subhanallahu. Cmirë, subhanallahu, kush ja ka bo këtë? Njerëzit e popullit të vet? E pse? Allahu thotë, wa ma nekamu minhum illa en ju'minu billahil azizil hamid. Ata nuk i munduan besimtarët, nuk i keqtrajtuan për tjetër, vetëm për një fakt, se këta kishin besuar në Allahun i cili është i plotfuqishmi dhe i denjë i merituar për çdo lavdatë dhe falënderim. Të nderuar, deri këtu po du njiherë me u nal, për një disa komente pastaj nëse ka kohë dhe pjesën tjetër. Thashë Allahu xhele ve ala përmend një ngjarje në histori etj. Por që jo vetëm për këtë ngjarje. Allahu flet për domethënë njerëz të cilët ë uh, mosbesimi në Allahun xhele xhelaluhu, krimi që e bëjnë, ndjekja e epshit. grumbullon aq mllef te ata, saqë nuk mund ta shohin një njeri që nuk është sikur ata. Shikoni për shembull situata edhe me popullin e Lutit alayhis salam, popullin e Shuaibit alayhis salam. Populli i Lutit çfarë problemi kishte? Krahas mosbesimit në Allahun xhele ve ala, ata kishin edhe, domethënë, problem me çështjet e marrëdhënieve mes gjinive të njëjta. Këtë Allahu e cek në Kur'an. Faji këtyre pse po besojnë në Allah, çfarë faji kanë tjetër? Allah na ruaj. sa mund njeriu të egërsohet, sa mund njeriu të jetë i vrazhdë, i pamëshirshëm, domthon për t'ia garantuar vetes tij një komoditet të shfryrjes së epshit, ngase prezenca e njerëzve të mirë, i pengon, ngase jau ngacmon ndërgjegjen, jau ngjall neshmërinë, çka je tu bo? E kjo çka je tu bo? Pse po ban këtë punë? Është në bezdi. Para atij, s'don fare kurkush me... Edhe në qoftë se çmimi i kësaj është keqtrajtimi edhe në këtë punë. Allahu xhelle ve ala po thotë, domethënë, ju po e bëni këtë, ndaj kujt, Ndaj besimtarëve në Allahun që qielli, e yjet, e dielli, e hana është në dorën e Tij. Ju besimtarë, mos u zhgënjeni për faktin se nuk po i dënon Allahu menjëherë keqëbërësit. Shpesh njerëz pysin, e pse Allahu s'po e dënon filan tiranin? E pse atje vranë fmijë edhe Allahu nuk intervenon? Përgjigja në surën Buruj, Wal yawmil maw'ud. Betohem në ditën e premtume. Atje është inna ma yu'akhiruhum. Ata edhe këtu marrin dënime keqbërësit. Nganjëherë, ama dënim meritor, ku është? Ditën e gjykimit. Allahu thot inna ma yu'akhiruhum li yawmin tashkhasu fihi al-absar. Allahu po i lën për një ditë kur do të shtangen sytë e tyne. I hapin sytë, vdesin. dalin përtej kësaj dunjaje, atëherë Allahu tebareke ve teala, dhe nuk kanë ku ikin. E në dunja, mo, ka mundësi Allahu me i kapë, normal, dhe ka ndodhë në dunja. Mirëpo jo gjithmonë intervenon Allahu xhelle ve ala, ngase humb urtësia e dunjas, këtu ka dhe sprova, ka gjana të caktuara, Po të ishte për shembull që sa herë i keq i bën të mirit padrejtësi, me e mbyt Allahu nga qielli ose me ndiku Allahu tebareke ve teala, njerëz nuk kishin me qenë të këqij. Do të bëheshin të mirë edhe pse në kuptim të hipokrizisë. Mirëpo për me e ngrit vlerën e të mirës që të bëhet me bindje dhe me arsye dhe pranim të plot Allahu xhelle ve ala lejon që edhe e keqja me ndodh nganjëherë që realisht të realizohet ligji i sprovës, i dallimit mes mirës dhe të keqes e kështu me radhë, nga arsyet e shumta që i kemi përmend në vendet e tjera. Dhe Allah betohet, shikoni, fillon surën me qiellin dhe i tëri me yje me gjithçka në dorën e Allahut, nëse tre ajete ma poshtë po flet për disa njerëz që po keqtrajtohen pse kanë besu në Allahun xhele ue ala. E pra, Allahu pse s'ia u gjujte veç një yll. E po mes, mes betimit në yllin, shikoni, mes betimit në yllin dhe keqtrajtimit, janë nja dy ajete që du me u nalë shumë te ato. A kuptuat? mes yllit nalt, që veç një yll me ra në tokë, jo më s'mun bjen në tokë, se toka shumë e vogël, po veç një zjarr i vogël, këtu me e djegë Allahu tokën. E mes kësaj, edhe keqtrajtimit të besimtarëve në Zotin, apo janë dy ajete, që japin përgjigje pse s'i gjun Allahu me yll. Wal yawm al maw'ud. Allahu thot, betohem në ditën që ju kam premtu. Atje dahen tamam punët. Wa shahidin wa mashhud. Allahu thot, betohem edhe në dëshmitarin, edhe në atë që po dëshmohet për të. Kush ka qenë me e regjistru ngjarjen që ka ndodhë në këtë kohë që po flet për të Allahu tebareke ue teala? Të gjithë besimtarët janë vra, të gjithë. se Allahu xhele xhelaluhu njerëzve ua ka shpjegu besimin. Është kujdes për ta. Allahu ua ka dhënë ofertën e faljes dhe mëshirës. Po, kur kur dëshmon për këtë? Pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem. Dhe Allahu thotë në Kuran. Wa ji'na bika ala haula'i shahida. E ty kena me sjell dëshmitar kundër këtyne ditën e gjykimit. Kur e shohin dënimin, vuajtjet, thonë s'e kemi ditë o Zot na me pas ditë ishim besu, ishim kthy, po, dëshmitar pejgamberi sa thënë, unë kam qenë, i kam mësu, mësimet kanë qenë. Ma një kur, kur është puna e dëshmisë, të nderuar vëllezër e motra, duhet shumë me pas kujdes nga dëshmitarët e Allahut tebareke ue teala. Allahu është dëshmitar. Muhammedi sallallahu alejhi ve sellem është dëshmitar. Kurani është dëshmitar. Toka ka që ka hetë Allahut azze ve xhel. Pra në, në atë ditë, kur toka dëshmon, mbi këtë tokë, ku ke shkel, ku ke shku, askush ndoshta s'të ka pa. Askush ndoshta as të ka marrë përgjegjësi. Toka që ke shkel mi te, do jetë dëshmitar. Edhe për krimet, edhe për adhurimet. Toka do dëshmon edhe për sexhdet që i ke bo. edhe për, domethënë, adhurimin e Allahut që e ke bo, edhe përmendjen e Allahut që e ke bo duke kaluar, do dëshmon toka. E më Allahu xhele ue ala i merr në, në, në, në dëshmi, është i gjithëfuqishëm. Allahu e din qysh ndodh kjo, na besojmë këtë. Toka nxjerr, Kush ka bo mirë sa një grims, ka me e gjetë, mbi këtë tokë. Kush ka bo keq sa një grims, ka me e gjetë. Madje dëshmitarët jemi edhe ne ndaj vetvetes. Qysh, dora ka me dëshmu. Syri ka me dëshmu. Kamba ka me dëshmu. A thu vallë, çka kemi mshef në vetet tona? nga ato mendime të këqija, nga ato kush e di çka na u ka sjellë nëpër kokat tona, jo në kuptim të cytjeve apo asaj që s'kemi dasht, jo këto mendime, po mendime që i kemi sill ka pak nëpër vete. Çka kena menu? E që Allahu e ka ditë, i ka pa ato mendime, i ka pa ato do brendshme kurtha apo planifikime, çkado qoftë, Dëshmi. Allahu tebareke thotë, në Kuran, se atë ditë do dëshmojnë, do dëshmojnë kush? Duart e tyre, kambët e tyre. Për çka kanë me dëshmu? Për atë çfarë kanë bërë. Pra do me pasë këtë nga këtë dëshmitarë. Kemi edhe dëshmitarë tjerë. Melaiket, në krah. Kanë me dëshmu. Na përcjellin gjithkund, ku ke qenë, ku ke shku? Prandaj Allahu i thotë edhe atyne atje, edhe kurejshve, edhe tjerve, betohem në dëshmit, dëshmitarët. Domethanë, këta dëshmitarë kanë shumë rëndësi. Edhe në atë që kanë me dëshmu, kanë me dëshmu për krimet, kanë me dëshmu për e, mëkatet, kanë me dëshmu për adhurimet, për bamirësinë, për punët e mira. Andaj o besimtare, besimtare, në këtë dunja edhe në qoftë se, domethënë, nuk e merrni atë që e meritoni, nuk je bamirës të caktuar, nuk, nuk merrni mirënjohje si duhet, mos ke frikë, ka kush dëshmon për ty n'ditë të gjykimit, Allahu ta jep. Po edhe ju keqbërës, edhe njerëz të ligë. E kushdo qoftë nga ata që mund të jenë, Zoti na rujt. Keqbërës, Allahu po thotë, mund t'i heshni dëshmitarët e dunjas, duke i shantazhuar, frikësuar e kështu me radhë. Mund t'i heshni. Po dëshmitarët e Allahut nuk mund t'i heshni. Qysh ki me hesh tokën kur dëshmon. E qysh ki me hesht gjymtyrët, qysh ki me hesht melaiket. Qysh ki me e hesht zërin e melaikeve, e të durve e gjymtyrve krejt çka ka kur thot kët e ke bër ja dëshmia. Prandaj kjo sure është sure shumë vetëdijësuese. Është sure nuk po thon frikësuese, jo. Vetëdijësuese apo. Që njerin e vendos para një realiteti tjetër të rëndësishëm, i cili domethënë, na tregon se Edhe në atë kohë e në çdo kohë, ku ndoshta fiken kamerat, nuk mbulohet medialisht sa duhet, a ndodhin krime, ndodhin padrejtësi, thuren kurthe të caktuara, Allahu xhalla xhelaluhu po ju thotë se ai që e ka qiellin, edhe ai është mbi qiellin, po ju thotë se betohem n'ditën kur gjithçka do të shfaqet. Edhe po ju betohem në dëshmitarët që do të dëshmojnë për krejt çka ka ndodhë, edhe për dëshmit që do të dëshmojnë për to. E Allahu xhelle pastaj thot, thash, në ajet kutile as'habul uhdud, ata që u rrethuan, shikoni, në vazhdim të ajeteve të nderuar lexues, domethënë, Allahu flet për këta njerëz të tmerrshëm, Allahu. Me nejt ti rreth hendeqeve, me qesh, e me u tall, me fatkeqësitë e njerëzve. Me u tall, m'u knaq, qysh ka mundsi njeri m'u knaq duke denu, duke dhunu njerin e pafajshëm. A, ku është humaniteti? Ku është njerëzillëku? Çka Allahu flet, flet ndërgjegjeve të pastërta, logjikës së njerit. A ju kurejshët e Mekës. Çfarë ju ka bërë Muhammedi s.a.s. Deri dje e keni konsultu, pasurin e juaj te ky e keni rujt, hala i keni paret te ky. Aq i besoni? Çfarë ju ka bërë filani, çfarë ju ka bërë? Përnjëherë u tërbuat, përnjëherë u, u bëtë agresivë, pse more, çka, çka ka pasë? Dhe pse po thonë nuk ka mundësi me qenë Zot cungu, nuk ka mundësi. Zot që duhet t'adhurohet ai që na ka krijuar, kaq. A kaq i madh është krimi? Sikurse Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu në një rast nxitoi me shpëtu pejgamberin sallallahu alajhi wasallam do të nga ë ë ë një tendencë e kurajshve që ta, që që që t'i shkaktojnë lëndime pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. E çfarë tha? e citoi një ajet të Kuranit që e kish thënë një besimtar ma herët për ta shpëtu Musain alejhi selam. E tektulune rexhulen en jekule rabbijallah, po doni me vra një njeri, veç pse thotë Zoti jem është Allahu, çfarë ka bërë? Shiko Allahu çka thotë, Allahu mund t'jap afat, por ato do t'jenë dëshmitare kundër jush. Prandaj edhe sot fatkeqësisht ndodh nganjëherë për shembull. Ndoshta jo n'këtë formë me djeg. Po edhe djegie ka fatkeqësisht edhe në këtë kohë. E forma tjera. Por ka disa forma tjera që nuk janë ndoshta të tmerrshme, kaq mizore si këto që po pranë. Ama janë mjaft t'këqija. Si muni me me me me kuptu të nderuar vëllezër dhe motra? dhunën dhe agresivitetin që ushtrohet mbi një femër të re nga anëtarët e familjes së saj. Deri dje ka qenë e mirë, e pranuar. Një ditë ka ardh i ka thonë prindëve t'saj. Unë e kam kuptu se kam obligim ndaj Zotit tem me u mbulu. Kaq As s'ka ardh me thonë, bab më fal po jam habit edhe kom hi n'rrugë të këqija, po m'vjen keq po jam shtatzanë. S'ka ardh kështu, jo. As s'ka ardh me thonë jam e dehur, as s'ka ardh me thonë, ku e di, jo, jo, jo, jo, këto jo. Gjitha janë n'rregull, shkolla, gjitha, kam vendos që, realisht, me ju kthy Zotit tem. plas sherri, agresiviteti, dhuna, rrahja, kërcënimi. Shiko vallahi çka, pse? Për çfarë arsye? Çfarë ju tërboi? Çfarë ju bëri mu tru? Pse? Pse një shami ju për po ju tërbon kaq tepër? Prind, ku e rahmeti? Ku e mirëkuptimi? Pse këto paragjykime? Vallahi nuk po e kuptoj. Nuk po e kuptoj. Ka dhjetëra e dhjetëra shembuj të motrave të suksesshme të nderit muslimane. Në shkollë, në punë, familje. Don nuk e di, nuk e di pse kaq jeni të frikësuar nga shamia, nga namazi. Pse kaq shumë? Mos lejoni që të dëshmon kundër juve nesër. Se keni qenë Allahu na ruajt, keni qenë pengues për t'u zbatu urdhri i Allahut tebareke ue teala. Për ta zbatu dikush lirshëm të drejtën e besimit, kurrkush s'po imponon juve dhunë, larg asaj, për të i mësim për në një. Nuk ka dhun në besim, po e njëjta duhet me vlejt për mosbesim, Po, sa i gëzojmë ajetet edhe me njerëz flasim, nuk ka dhunë në fe, po thotë Kurani, po, sa hi? Po, nuk, qysh nuk duhet me pasë dhunë për fe, do me hi dikush në fe, nuk duhet me pasë edhe dhunë me qitë dikënd prej feje. Njëjtë është kjo, procesi njëjtë është. Qysh është e dhunëshme? Ashtu sikur është domethënë e tmerrshme, jo njerëzore. Me shti dikënd dhunshëm me besu. Se s'pranohet, do me pas bindje, sinqeritet. E tmerrshme është. Andaj edhe e kundërta është e tmerrshme. Dikënd dhunshëm me tentu me nxjerrë prej besimit. Unë s'po flas për situata për shembull ekstreme. Dikush ka mendime ekstreme, kështu me radhë, edhe nëse prindi shqetësohet. Edhe në këtë rast, duhet me përdorë metoda tjera, jo dhunë. Ama, shamija është send normal, Po me dashtë me konë si Jezusi, e kundërta jo kjo. Prandaj, të kemë frikë Allahun e shikojmë ku po rreshtohemi. Ngase dëshmitarët do dëshmojnë. Me kë ke qenë? Ku je rreshtuar? Ku je rreshtuar? Për punët e këqija edhe për punët e mira. Kujt ia ke bërë argatin? Në shërbim të kujt je kon? Është shumë e rëndësishme. Pra, surja Buruxh flet për gjitha këto. Duke e kurorëzuar tërë këtë me këtë krimin e madh që këta e kanë bërë, paramendoni. Pastaj ajo, ajeti ma poshtë të frikëson pak, a?. En nari dhatil waqud. Allahu thot ata që e ndeznin zjarrin fort dhatil waqud, të nderuar, nënkupton një ndezje si kur është thuajse të vazhdushme. Thu qysh, prap, po e ka ky mllef, që dikush nuk ngopet se djeguri dikënd, veç pse domethënë do me konë i pastër. Veç pse nuk do me nuk do me pas, domethënë, një llosje, të moralit, të dinjitetit, të karakterit, do me pas besim të pastër. Kjo dhatil waqud është e tmerrshme. Tregon një, një, një akumulim të tmerrshëm të mllefit dhe urrejtjes kundrejt tjetrit, që nuk do me konë si ky, me besu që ai është Zoti, njeri, po do me besu se Allahu është, xhel-le xhelaluhu, Zoti dhe krijuesi, dhe ai që duhet t'i përulemi dhe nënshtrohemi dhe adhurojmë, kaq? Mirëpo, të nderuar, gjithë kjo që e cekëm pak ndoshta e ka tensionu situatën, e ka bo pak ndoshta, ndoshta pak prekse, Dua me u relaksu me ajetet e fundit, apo, qëllimisht, domethënë, e bëra këtë situatë kështu thot, për me u ndi relaksimi që vjen më poshtë. Allahu tebareke ue teala në ajetet vijuese, po na thotë se, në mes Allahu përmend dallimet, domethënë mes atyre që kanë besu, më, që nuk kanë besuar Allahun tebareke ue teala, e, edhe atyre që kanë besuar, normal, sa ushtruan dhunë e agresion mbi ta të formave të ndryshme. E të tmerrshme. Kjo situatë që e sheh ti pra e vizualizon duke u djeg njerëzit, duke u keqtrajtu njerëzit, e sheh e vizualizon një vajzë kah mbyllet në dhomën e saj, kah tërhiqet zvarrë për flokët e saj, pse, ça ka bo? Veç pse do me u mbulu për Zotin tebareke ue teala. Skena të frikshme. Allahu xhele ue ala thot, për qeta njerëz të kategorive t'ndryshme, normal nuk janë këta një kategori, larg asaj. Por fatkeqësisht të gjithë gati, domthon janë pjesë e një misioni të përbashkët djallëzor me i pengu njerëzit me kon n'rrugën e Zotit xhele ue ala. Allahu thot innal ladhina fatanu al mu'minina wal mu'minati ata që i përndjekën i denuan i keqtrajtuan besimtarët dhe besimtaret këta këta janë këto sura që i dogjën për së gjalli e që qesheshin me vuajtjet e besimtarëve dhe besimtareve këta të cilët këta të cilët ishin dëshmitarë të këtyre vuajtjeve dhe fare nuk ju lëvizte zemra Fare nuk ju ngjallej dhimbshëria, fare dhembshuria nuk ju ngjallej absolutisht. Këta të pashpirtit. Këta që janë zhvesh nga çdo parim njerëzor, këta këcurën burrë Allahu po thot për këta. Kush ka bo kështu? Tash ti pret. Tash ti pret me ardh dënimi. Me thon Allahu xhele ue ala. Ata kështu kanë dënim. E kam me i bo. Me fasos. mes mëkat, mes krimit dhe shqiptimit të dënimit, është një pjesë këtu që të bon pastaj me u mahnit. Thumme lem jetubu. E pastaj nuk janë pendu. O Zot, a qeta po i thirr mu pendu? Këta duhet me i myt. Po ne themi kështu. Ne themi kështu. Hasan el Basriu rahimullah thot, shikone, shikone madhështin e Allahut, shikone bujarin e Allahut, shikone mirësin e Allahut, shikone. Ja vrajnë besimtarët dhe besimtaret, ja keqtrajtojnë miqt dhe dashnit e tij, e ai gjithçka ka në dorë, ka mundësi me çka do të thotë mu hakmarr për ta, e me i dënu, çka thot, pendohni, jau fali. Kthehuni tek Allahu tebareke ue teala. I fton Allahu të gjithë, ngase të gjithë janë rob të Allahut tebareke ue teala. Kët kët mllef, kët acarim raporte, kët problematik. E kush e ka ndez kët zjarr? Shejtani e ka ndez, iblisi. Ai që është betu para Allahu xhel-le ue ala se ka me na bo cop e grim. E Allahu po thot pendohni e mos e lejoni shejtanin me zbatu planifikimin e tij kundër jush. Po bëhuni bashkë rob të Allahut. Babën e keni Ademin, nënën e keni Hawan, një prejardhje e keni. Një jeni, një Zot e keni. Pse luftoni? Pse vriteni? Pse kacafyteni? Tubu ila Allah. Te Allahu pendohuni, kthehuni tek Allahu tebareke ue teala. Atje duhuni, atje afroheni. Atje largoni dhunën, urrejtjen, gjithë atje largohen. E mrekullueshme valla. Thumma lam yatubu. Kjo vlen për çdo kënd. Nëse në këtë vend ku Allah përmend këtë krim makabër të këtij grupi njerëzve, të kësaj elite të shfrenuar që deri në këtë mas, që deri në këtë mas ishin djallëzuar që me i djeg njerëz për gjalli, Allahu thot, edhe mas, kjo, kjo mas djegies e kjo, mas djegies, Kurajshve, të cilët e keqtrajtuan pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, hodhën zorrë të devesë ndytësira mbi qafën e tij duke u fal. Shpifën i than gënjeshtar, magjistar, mashtrues, përçarës, gjithçka i than. Allahu tha: "Thumma lam yatubu." Nëse nuk pendoheni, Atëherë felhum adhabu Jahannam, ju takon dënimi në Xhehenem, e dënim i dhimbshëm me djegie. Ama mes krimit edhe mes dënimit e ka vendos opcionin e pendimit. Mu këthy tek Allahu tebareke ue teala. Prandaj, kjo mirësi e Allahut, dhe kjo bujari e Allahut tebareke ue teala, nuk duhet me, me, me, me u injoru. Të gjithë ne kemi mëkate, të gjithë ne kemi lëshime, të gjithë ne mund të bëjmë padrejtësi në formë të caktuar kundër dikujt, të gjithë ne mund të jemi gabimtarë. Para se të vijë koha e dëshmive, para se të nxjerren dosjet e krimeve dhe mëkateve, para kësaj t'i shlim këto dosje. T'i fshim këto krime, këto mëkate, me çka? Pendim tek Allahu tebareke ve teala. Kthem tek Zoti xhalla xhelalu. sikur në një kohë ndoshta dikush ka shfrytzu dhe ka shpenzu energji për të keq, këtë energji, shfrytzu për të mirë, qysh ke menu, kohë t'gatë, qysh me bu dikuj të keq, qysh me pengu dikën mos me ec përpara, këtë energji tash zbatoje për të hajrë, se deri dje ke qenë vegël e lirë e djallit, pendohu tek Allahu tebareke ve teala, kthehu tek Allahu xhele xhelaluhu, thumë me lem jetu bu, Andaj Allahu xhele ve ala fillon me madhështinë e tij, me me me me qiejt e ditën e gjykimit, e dëshmitarët e dëshminë. Dhe fundi jo i surës, po i, i trajtimit tonë sonte ishte e pasaj nuk pendohen. E ne do t'i themi Allahut, ne do të pendohemi. Nga çfarëdo pozicioni që je? Kudo që t'jesh? Çfarëdo që ke bërë? ndërhyj mes mëkatit dhe dënimit me pendim. Ta shfrytëzojmë këtë mirësi të Allahut, këtë ofertë të Allahut tebareke ve teala, këtë bujari të Allahut xhele ve ala, këtë mirësi, që sa ma tepër e analizojmë, e meditojmë, vallahi, na shtohet dashnia për Allahun xhele ve ala, madhërimi për te, çfarë Zoti, la ilaha illallah, E dojmë Allahun tebareke ve teala. Na shtohet respekti për te, përulja, por edhe motivi për pendim. Me keqardhje, por me vendosmëri, se tashmë do të jemi krejtësisht ndryshe. Nëse këta njerëz, Allahu i ka ftu për pendim, këta në surën Buruxh, këta, këta kriminelë që kanë djeg njerëz, i ka ftu Allahu për pendim. Besoj që çdokush pas tyre, duhet të ndihet shumë ma i thirrur për pendim, kuptim të mundësisë për pendim, nëse qëta kanë pasur mundësi m'u pendu, e kush mas tyre s'ka mundësi m'u pendu. Allahu na përmirësoftë gjendjen. Allahu na ruajt që asnjëherë, në çfarëdo forme, mos t'i bëjmë zullum dikujt. Mos t'i bëjmë padrejtësi. Na rujtë Allahu nga urrejtja, nga hakmarrja, nga kacafytja, nga përçarjet. Na ruajt Allahu xhelle ue ala nga çdo nga çdo cytje djallëzore kundër njëri tjetrit. T'ia dështojmë planet djallit të mallkuar. Përpjekjet e tij për të na konfrontuar. Të kthehemi tek Allahu xhelle ue ala, te rahmeti i Allahut, te dashnija e Allahut xhelle ue ala, që aty pastaj mëshirohemi, e duhemi, e lidhemi. Kështu e ka besimi në Allahun xhelle ue ala dhe adhurimi ndaj tij. Allahu na ruajt nga mizorët, nga tiranët, nga keqpërdoruesit, nga dhunuesit e ndryshëm, të cilët në emër të çfarëdo kauze apo interesi nuk hezitojnë t'i bëjnë dëm të tjerëve. Zoti na ruajt prej sherrit të tyne. Të nderuar, kaq për sonte. Të pendohemi tek Allahu, të bëjmë punë të mira, të lidhemi mes vete, të bashkëpunojmë edhe të jetojmë të lumtur në dunjë dhe të shpërblyer në ditën e ahiretit. Zoti ju shpërbleftë. Assalamu alejkum wa rahmatullahi wa barakatuh.